Innocent bibona imana ni wari mu buhinga bw'ivyuma reka ndabaramutse nongera ndabaha nikaze mwese muri ko mutegabiri radio isanganiro numwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikirundi duhera kuri zimwe mu ngingo nkuru nkuru zikurikira Ibanki y'abakenyezi ihamagarira abakenyezi bibaza ko batazi gutegura imigambi neza ngo kobo yitura kubera ko iyi banki ifise igisata kijejwe kwiga no guhinyanyura imigambi ku bwabo bakenyezi ni mu gihe mu ntara y'akayanza hoho bamwe mu bigeme n'abakenyezi birimizi bavuga ko atamakuru bafise ajanye ni bankiherutse kugurugwa kugururwa ku bwabo abantu babiri ni bamaze kwitaba imana mu kiringo cy'ukwezi biturutse ku nsinga z'umuyaga nkuba zicishwa hasi mu ivu ibyo bita accordement souterrain ni ku mugwa mukuru wa commune Rugombo intara ya Cibitoke urongoye regidezo muri iyo ntara asaba ajejwe intwaro n'igipolisi gufasha guhana mwe nabo bantu imvugo y'iterabwoba ngo ni imvugo irangwa n'inyifato cyangwa ikoreshwa ry'amajambo mabi mu ntumbero yo gukomeretsa gucafuza cyangwa guhohotera abandi ni muri bucana yandi y'imvugo iremesha aho Vital Nzambimana yanonosoye by'inyifato n'imigenzo y'abantu asigura ko hashobora kwaduka icuka kibi mukanye isase inkuru imwe mu kwayo sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro nkuko nempejeje kubishikiriza mu ngingo nkuru nkuru zigize ano makuru bamwe mu bigeme n'abakenyezi birimizi bo mu ntara ya Kayanza bavuga ko atamakuru afisa ajanye ni banki iherutse kugurugwa ngo ifashe mu guteza imbere abigeme n'abakenyezi mu Burundi basaba kuronswa ayo makuru kugira nabo ntibasigare inyuma mu iterambere Justine Komeza dusabe umuhanuzi wa buramatari mu ntara ya Kayanza ajejwe ubutunzi asaba abakenyezi guhurikira hamwe n'abandi mu makoperative yo ku mitumba kugira ngo bamenye ibijyanye n'iyo banki ni nkuru ya patrice nako ni patrick sengiyumva Abenshi muri abo bakenyezi n'abigeme birimizi bo mu ntara ya Kayanza bavuga ko ata makuru bafise ajyanye ni banki heruka kugurwa ngo ishigikira abigeme n'abakenyezi mu iterambere bamwe bakora ubuzi butandukanye ku giti cyabo abandi bahurikiye hamwe muri twa dushirahamwe duto duto two kwiteza imbere biciye mu kuziganya no kuguranana ku mitumba kurikira bamwe muri bo baganiriye na radio isanganiro banki y'abakenyezi ntacyo ndayizi ko sinzi n'ahantu ikorera iyo banki y'abakenyezi twebwe iwacu twebwe mwaho gashiramo kacu ntiturayumva oya ntibiradushikira nubwo biruko basaba ko leta canke ayandi mashirahamwe ajejwe guteza imbere abakenyezi birimizi kubaronsa amakuru ajyanye n'iyo banki n'uko ikora kugira ngo n'umukenyezi mwirimizi nawe ntasigare inyuma mu iterambere ariko arabikunda mworeba uburyo bwoshoboka abantu bose mukabigisha bagashobora kubyuma bagashika ahantu hose bakabibamenyesha iyo banki twoyimenya tukayijyamo ndibaza ko twokwisununura bagiye batugurana twomererwa neza ariko bamwe mu bakenyezi baciye ku ntebe y'ishure bo twavuganye batumenyesheje ko bafise amakuru n'ubwo adahagije ku bijyanye n'iyo banki y'abakenyezi ndetse baza bamwe bamwe baramaze bamaze guhimirizwa gukorera hamwe mu makoperative bagashyira hamwe ndetse n'imitahe kugira ngo bitegure kuzosaba ingurane muri iyo banki y'abakenyezi iyo banki y'abakenyezi twarumvise ko yuguruwe ku bw'ivyo rero twoja hamwe hama tukagira proje kugira tugire ico dusabirako nta makuru dufise kiretse gusa ko twumvise baduhimiriza ngo tugende mu makoperative kugira turonke akagurane kugira tse twiteze imbere mu rwego rujejwe kugenzura ibikorwa by’amashyirahamwe n'amakoperative mu ntara ya Kayanza bavuga ko ibice mirongo umunani ku ijana byayo mashirahamwe y'abakenyezi bo muri iyo ntara akiri ku rwego rw'udushirahamwe duto duto two kuziganya no kuguranana Diane Sengiyumva rurongoye avuga ariko ko bafatikanije n'abajejwe intwaro baguma bahimiriza abo bakenyezi kuduza utwo dushirahamwe ku rwego rw’amashyirahamwe n'amakoperative Justine komeza dusabe umuhanuzi wa buramatari mu ntara kanzajejwe ubutunzi asaba abakenyezi bose bo muri iyo ntara kureka kwikumira bakajya hamwe n'abandi mu makoperative atandukanye ku mitumba kugira ngo abe ariho bazoronkera inyigisho zijyanye n'iyo banki y'abakenyezi banigishe ndetse n'ingene imigambi y'iterambere itegurwa ibizotuma baronswa ingurane zo kwiteza imbere muri iyo banki y'abakenyezi mu kayanza patrick nsengiva ku bara Nubwo rero mu byumvuko mu ntara ya Kayanza ngo banki y'abakenyezi ihamagarira nyabona abakenyezi bibaza ko batazi gutegura imigambi neza ko nabo boyitura kubera ko iyo banki ifite igisata kijejwe kwiga guhinyanyura imigambi ku bwabo bakenyezi ikindi mwomenya ngo nuko atangwati bakwa ico kikaba arico cahora kiba intambamye kuri benshi bivugwa na Alexis Nkezabahizi icegera cy'umuyobozi w'iyo banki mu gihe iravuga ko inyuma y'ukwezi iyo banki yuguruwe imaze kuronka abanywanyi bangana amajana na mirongo ibiri tumutegabiri peyibere ni banki y'abakenyezi yaje gushyigikira imigambi iterambere cyane cyane imigambi itangujwe n'abakenyezi biciye mu kubarosa ingurane ku nyungu itavuna kandi ikaborohereza abakenyezi bashobora kuba bahurikiye mu mashyirahamwe cyangwa yaba ku giti cyiwe wenyine ariko rero n'abandi atari abakenyezi barashobora kuyitura ikabakira kugira ngo umuntu aronke ingurane rero icya mbere gisabwa ni uko umuntu aba ari umunywanyi wa banki hanyuma ikigira kabiri ni uko aba afise umugambi urama wo kwiteza imbere banki rero uwo mugambi arawuzana banki ikawiga ariko n'igihe utanonosowe neza iyi banki irafise akabijya ugereranije n'andi mabanki kuko irafise igisata kijejwe gufasha abakenyezi gutegura imigambi kugira ngo umukenyezi wese afise umugambi mugataha nabo nyene yowutunganya bamufashe kutegura neza banki ishobore kumuha ingurane arangure wa mugambi ku bakenyezi bahurukiye mu mashirahamwe amakoperative canke bafise ayandi masosiyete bateguye imigambi irama iyi banki izobaha ingurane ku nyungu itavuna kandi no kuborohereza ku bijanye n'ingwate maze ubafasha icya mbere gutegura iyo migambi kwinonosora neza icya kabiri babahere ingurane ku nyungu itavuna icya gatatu n’iyo badafise ingwate bazoraba nyine babafasha kugira ngo baborohereze baronke nyine barangure imigambi bategekanije kugeza iyi tariki banki y'abakenyezi ikorera ku mugwa mukuru wa politiki mu ntara ya gitega ariko mu ntumbero yo kwegera abanywanyi mu minsi iri imbere izo kugurura amashami bimwe bitwita amajansi uwo rero ni alexi nkezabahizi ni cegera cy'urongoye iyo banki y'abakenyezi yari kuri mikoro ya fidel d'antoine sabimana abantu babiri ni bamaze kwitaba imana mu kiringo cy'ukwezi biturutse ku nsinga z'umuyaga nkuba zicishwa hasi mu ivu ibyo bita hakordema souterrain aho naho ni ku mugwa mukuru wa komine rugombe intara ya Cibitoke amakuru dukura mu bajejwe igisata c'amatara n'amazi muri yo ntara bamenyesha ko abo bantu bitaba imana biturutse ku muyaga nkuba ngo baba batamenye aho bazicishije kuko ngo iyo bamenye baca bahanwa n'amategeko ngo ngo kuko bataba bubahirije amasezerano bumvikanye George Ichintije asaba abajejwe intwaro n'igipolisi gufasha guhana bene abo bantu batuma haba amasanganya ngo narijya ku mukuru wa komine Rugombo ivyo bintu bihibonekeza gake turabandanya n'ano makuru abanywanyi ba mitiwele baridoga ko bataronka imiti cyane cyane iyo bita amasipesiyalite ngo kugira ba nyene amafarumasi bayidandaze n'abazanye amafaranga y'amakashe bamwe bagaca bahitishamwo amajenerike ya yoyo aba azimbutse inkuru ziva mu bakora muri bene ubwo budandarizo avuga ko baba bakeneye amafaranga yo kuja bararangura imiti bakanka kurindira umwanya muremure amafaranga bazorihwa n'ishyirahamwe mitiweli abantu barishe parcelle zabo aho bita Karurama ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke basaba ko boronswa impusha zo kubaka kuko ngo hari hamaze imyaka 10 bararishe mugabo bataremererwa kubaka ubujejwe igisata ca obuha mu ntara c'ibitoke arabaremesha ko hagiye gukorwa igikogwa co kumanika intonde z'abataraheza kuriha maze barihe hanyuma haci haba igikogwa co gukora ibisigaye kugira baronke impusha zo kubaka ni nkuru ya Alexander iragije mu ntara ya Cibitoke abantu barenga ijana ngo nabo bamaze kuriha amafaranga bateza gutanga kugira baronke uruhushya rwo kubaka hitwa Karurama ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoki bamwe bamenyesha ko haize imyaka cumi bararisha amafaranga yose mugabo gushiku atararonka uruhushya rwo kubaka bemeza ko bari basengurane mu mabanki bamwe bazi ko bagiye kwiyubakira uburaro mugabo uruhushya n'ubu bakaba batararuronka abantu bakeneye impushya zo kubaka ku Karurama ku mutumba hanamiye rusizi basaba ko mu gisata kijeje buraro bubaha izo mpushya hanyuma bakubaka amazu yabo urongoye igisata ubuha mu ntara ya Cibitoke amenyesha ko ingorane z'abo bantu azizi arabaremesha ko hagiye kumanikwa intonde z'abantu barishe reka n'abatarariha hanyuma barihe hanyuma hace hakurikira ibijanye n'izo mpusha zo kubaka aho rero ku Karurama hakaba hari ibibanza byo kubakamwo inzu za kijambere birenga igihumbi mu Cibitoke Alexander Ndayiragije Radio Isanganiro arakoze alexi ndayiragije ubukene bw'ibitoro mu burundi n'iduga ry'ibiciro by'ibyankenerwa bimwe bimwe nk'ingano biri mu ngaruka z'intambara iri hagati y'uburusiya n'igihugu ca Ukraine ni umwiwezo wa Jean Prosper Niyoboke yanonose ibijyanye n'ubutunzi abona ko leta ikwiye gushyiraho umugambi ushinga ibiciro ntarengwa ku badandaza b'ibifungurwa kugira ntihabe ukwikika mukiza kiza ikaniyumvira kandi gushyiraho ububiko bw'igitoro kugira yicunge ubwiyongere mu bihe by'ikene ryacu tumutegabire. ingaruka z'intambara ikaba hagati ya Ukraine na Russia ziboneka ku bihugu bindi wanashima bisanzwe ufite imigandanire iri hafi n'ibihugu bitandukanye n'ubundi burimo hama ingaruka ya mbere ni ijanye n'ibi vy'igitoro iyo yongera nta n'umutwe turayibona harumvira ko atajanye n'iryango abantu je nababwira ko hanini bijanye n'iryango abantu kuko ibihugu byinshi biriko biragerageza kurwana ku buryo bishobora gukingira amasoko yabo aho benshi bakora ku buryo bashobora gufata nk'igitoro bafise bakongereza ko ikindi bafise ubushobozi byo kwikingira bita amasoko sitarategike hama na bijya bihugu bisanzwe byagiye hamwe kugira bisanzwe byimbura igitoro binaze igitoro navyone nta murindi munini kurashiramwo mu kwimbura igitoro soba kwitoro caheze ubushobozi bwikora gucimbura buracariho mugize ibihugu uko biriko birakora bikora vyisunga uko ibihe by’isoko nuko mu minsi igiye kuza bizogenda bishobora gucimbura umuntu ushaka gushaka ku masoko cyangwa agashaka ku masoko ku rugezo byashobora kumvikana ko bihakurira akarusho kuko nagenda mubwire ko ingwano mugiye kubiraba hari ubu byinshi iriko irakora ko muri ibindi bihugu ubundi bifise n'ubushobozi biriko birakora ku buryo icyo bikora muri iyo ngwano bitaba ubuhombe ahubwo biba akarusho gasumbirije mu gukingira ivyo byasanzwe bikora nabwira nk'uburusiya uruhara buba rufise ku isoko bijanye no kudanza ibitoro ni runiniya cane wumva iryo soko yabwo urabona ko isa no nuko bayifatiye ibihano biraheza igaca usanga ca gitoro cava ahandi ca gisangirwa nabo bandi baba bagaburirwa baronse ibitoro n'uburusiya bigaca bituma rero iyo ngaruka ah, iba nini na cyane cyane eh, ingaruka nini yo yose ni ibyo uko ah, ibihugu n'inyifato yaba abadandaza ibitoro cyangwa ibikorera bitunganya kugira bishobore kwikingira kikiza bituma n'icyo gitoro kibura leta yose yo gushyiramo ingufu kuri mu yorikora bijanye na kugira ikigega c'igitoro kigashoboka muri ibihe cyane cyane kuko rero ndibaza ko ibi bibandanyije kubi birashoboka ko igiciro cy'igitoro gishobora kuduga ibice birenga ijana ku ijana ukwiyumvira gushinga ibiciro ku bidanazo bitandukanye iki ni igihe nyacyo jean prosper eh, niyoboke yanonose ibijyanye n'ubutunzi gisata cy'uburimyi ngo buhinga n'integuro y'imigambi mishasha yo gushyira imitahe mu gisata cy'ipampa mu bijyanye no guteza imbere icyo gitegwa guhingura n'ibyambagwa ishyirwa mu ngiro ry'uwo mugambi w'igihugu wo guteza imbere igiterwa cy'ipampa uburyo buzova mu mafaranga ya leta abanyamitahe bigenga hamwe n'abafasha mu bijyanye n'iterambere bijanye no gufasha muri iyo politike no gushyigikira inyubako ahanini uburyo buzova mu basanzwe bafasha bari mu gihugu hagati ahandi bukazotangwa n'abasanzwe bafasha mu bijanye n'ubuhinga busaba amafaranga kugira uyu mugambi uje mu ngiro ubuhinga buzokoreshwa hariho intererano ya leta hamwe n'ishyirwaho ry'urwego nshingwantwaro bisabwa ko leta ishyiramo uburyo bugera ku bice bibiri ku ijana ku buryo isanzwe ikoresha mu mafaranga yayo kugira uyu mugambi ushikwe ko leta ikoranye n'abakorera muri icyo gisata c'ipampa izokorohereza mu gushinga mu mabanki yo mu Burundi uburyo bwo kuronswa ingurane kugira amahinguriro ashobore kubakwa gushasha yongere aronswe uburyo bugezweho mu bijyanye no guhingura ibyo bakora leta kandi ikoranye nabo muri icyo gisata bazoshobora gufashanya n'abahinga mu by'ubutunzi nk'ibanki bade banki y'isi ubumwe bw'uburayi kugira hashigweho imigambi igenewe yotumisha gisata c'ipampa gitera imbere mu bijanye no kurondera uburyo leta ngo izoshiraho iyindi migambi muri ico gisata mu migambi isanzwe ihari mu karere k'ubuseruko kugira ngo bashobore kuronka imfashanyo zitegekanijwe muri politiki y'ibigo bisanzwe bihurikiye mu karere kamwe muri uyu mugambi nyene hashikirizwa ko amashirahamwe mpuzamakungu nka FAO FIDA ashobora guterera leta kugira hakogwe ubushakashatsi hongere higwe ubuhinga bushasha bwokoreshwa kugira ngo igitego cy'ipampa gitere imbere arakoze jean marie mayonga hagiye gutanguzwa umugambi uzomara imyaka itanu kuva muri bibiri na mirongo irindwi na kabiri kugeza muri bibiri na mirongo irindwi na gatandatu uwo mugambi ukazoshigwa mu ngiro n'amashyirahamwe memiza na msf ni ukuvuga abaganga batajya mu buruhuko nk'uko biheruka kwemezwa na leta y'u Burundi ayo masezerano mashasha akaba yarashyizwe ko igikumu hagati ya leta y'ububirigi n'ayo ma shirahamwe uwo mugambi ukazorangurirwa mu ntara za murambya karusi Muinga na gitega ni nkuru ya patrice hatungimana uwaserukiye buramatari yarashimiye ayo mashirahamwe kubona yongeye kwizigira kandi intara ya murambya mu kwemera kwabandaniriza umugambi mu gufasha ibyerekeye amagara y'abanyagihugu yatumiriye abitavye ibyo bikogwa gutanga intererano bafatiye ku vyo uyo mugambi wari umaze kurangura mu ntara bakisunga rero muri rusangi umugambi w'igihugu wo guteza imbere amagara y'abanyagihugu mbere bakanisunga n'umugambi w'isi w'iterambere kugeza mu bihumbi bibiri na mirongo itatu abitabye basabye ko muri uyo mugambi hoshigwa imbere kwagura ibitaro vy'amakomine no kubironsa ibikoresho kuronswa imiti n'ibikoresho mu mavuriro yose yo mu ntara gukarihiriza ugenga abaganga n'abaforoma mbere n'abajejwe iby'ubutunzi barimo guhimiriza abanyagihugu kwijukira amashyirahamwe yo kuvuzanya n'ibindi umuhuza bikogwa mu ishyirahamwe memiza dr nkurunziza edouard yamenyesheje ko intara ya murambye yateye imbere cyane mu byerekeye amagara y'abantu akaba ari nacyo gituma bemeye kubandanya ibikogwa nk'ibyo mu ntara twabamenyesha ko haciye imyaka irenga cumi ishyirahamwe memiza rikorera mu ntara mu byerekeye gusanura amavuriro mbere no kuyaronsa ibikoresho ayo mashyirahamwe rero yiyemeje ko azorangura uwo mugambi bisunze ibyo intara ikeneye mu byerekeye amagara y'abantu patrice hatungimana radiyo isanganiro imurambye vuga undemeshe imvugo y'iterabwoba ni imvugo irangwa n'imyifato canke ikoreshwa ry'amajambo mabi mu ntumbero yo gukomeretsa gucafuza canke guhohotera abandi Vital Nzambimana yanonosoye iby'imyifato n'imigenzo y'abantu asigura ko hashobora kwaduka icuka kibi atagikozwe ngo bigashobora no gutuma haba amabi y'ikivunga gutanga inyigisho zijanye n'imvugo idakomeretsa mu bisata bitandukanye by'ubuzima na cane cane bagahera mu mashure ngo ni bumwe mu buryo bwiza bwo kugwanya iyo iyo ngendo oronera imvugo y'iterabwoba ni imvugo ikoreshwa umuntu mbere yo gutera ubwoba uwundi cyangwa umugwi kanaka w'abantu ku nyungu kanaka bita nzambimana yanonosoye iby'imibano n'imigenzo y'abantu asigura ko iyo mvugo irangwa n'ibintu bitandukanye nk’imyifato cyangwa amajambo y'agasomborotso eh, hariho imvugo zicanishamo Eh, kuvuga umuntu uko atari kubeshera umuntu imvugo z'agasotoro imvugo zitubahiriza agateka kazina muntu ingaruka ziterwa n'amajambo y'iterabwoba ni nyinshi ugasanga umuntu yumva yahebwe nawe ubwiwe akihebura akagwara za ndwara zo mu mutwe gutinya kuvuga ibyo ufitiye uburenganzira cyangwa kubiharanira bwicanyi inzigo kwihora umwikeko kurabana y'ingwe n'ibindi n'ibindi guhimiriza mu bisata bitandukanye ku bijyanye n'imvugo idakomeretsa bikanatangwa no mu ndinganizo y'ibyigwa mu mashuri ngo byofasha kurwanya ingendo nk'iyo nk'uko babikora cyangwa ibikorwa mu nyigisho na cyane cyane izi nyigisho zo gukundisha igihugu twita civisme l'education la citoyenneté le eh, twufata tukaja mu mashuri tukigisha inyigisho zidakomeretsa kugira ngo urwaruka rwacu rukure ruzi ko ku mateleviziyo cyangwa se mu binyamakuru aya majambo nabo ngo bokoroshe umutima cyane naho bakitura abashobora kubafasha gutatura cyangwa gukemura icyo kibazo eh, mu kibano Eh, notanga impanuro ko umuntu yabwiwe mwene iyo mvugo yoheza akayakirana umutima woroshe, akaba umuntu aza kuyiha agaciro ya kugira ngo ntimusambure ubwiwe agaheza akabifata ibisanzwe gutyo azoheza abane mu mahoro yikwije ubutungane n'iyo muntu naho azuba yamubwiye nabi vita nzambimana agasigura kimvugo ishobora gutuma abantu bagira imigenderanire myiza igihe hakoreshejwe amajambo yubaka iyo mvugo nyine ngo irashobora no gusambura igihe hakoreshejwe amajambo mabi abibugwanko